بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Dva إسلام كاغرادا مكة i زوزما يوكد مسلمانا muslimana ميستو time što su posljednja Božja objava i poslanstvo vezani za njih. Život Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem i događaju kojima on učestvuje detaljno su opisani zbog njihove važnosti za islam i muslimane. To su živi primjeri iskrenosti, poštenja, pravde i požrtvovanja na putu sreće čovječanstvu. Ovo je kratko putovanje kroz istoriju na čijim svijetlim stranicama je pouka ljudima i putokaz pravog puta. Pa da krenemo sa opisom nastanka Mekke. Ibrahim a.s. jedan od velikih Božijih poslanika u Lula Azni Minar Rusul. Mnoge je žrtve podnio u ime uzvišenog gospodara Allaha Đalešanuhu. To spominje i Kur'an Azimušan. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن I kada je iskušao Ibrahima gospodar njegov s nekoliko naredbi, pa ih je on potpuno izvršio. قال إني جاعلك للناس imama Allah je rekao učinit ćete ljudima predvodnikom قال ومن ذريتي i neke moje potomke zamoli on قال لا ينال عهد obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kaza on. U mnogim događajima vezanim za Meku i gradnju Keabe učestvuje Ibrahim a.s. Nakon što se preselio iz zemlje svoga naroda, dozivao je Allaha Đelešanuhu skrušeno u dovama da mu podari sina, dobrog i plemenitog. Pa ga je Allah Đelešanuhu obradovao Ismailom a.s. kada je imao 86 godina. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين I reče, ja sam onaj koji ide svome gospodaru, on će me uputiti. رب هب لي من الصالحين Gospodaru moj, daruj mi čestit porod. فبشرناه بغلام حليم Pa ga obradovasmo dječakom blage naravi. Ibrahim a.s. je došao u Mekku vodeći svoga sina Ismaila a.s. i robinu Hadžaru. Tu ih ostavlja u pustoj dolini i vraća se svome narodu. Kada vidje Hadžara da će ih ostaviti u toj neplodnoj dolini, reče mu. أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء gdje odlaziš i ostavljaš nas u ovoj dolini u kojoj nema nikoga i ništa. To je ponovila više puta, a Ibrahim a.s. je nastavio svoj put i nije se okretao, pa ga ona upita. Allahu emarake bi hada, je li ti Allah to naredio? Naam, jeste, odgovori on. A ona tada reče svoje poznate riječi. Iden, la yubayi'una, Kada je to tako, neće nas ostaviti Allah Đelešanuhu i vrati se nazad. A Ibrahim a.s. nastavi svoj put sve dok ne dođe do mjesta zvano Usenije, pa se okrenuo prema mjestu na kom ih je ostavio i dignuši ruke, počne učiti sljedeću dovu. ربنا إني أسكنت كنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم Gospodaru naš, ja sam naselio neke svoje potomke u dolini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة أفئدة من الناس تهوي إليهم da bi gospodaru naš obavljali namaz. Zato učini da srca nekih ljudi žude za njima. وَرُزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Brzo je potrošila Hadjera ono što je ostavio od rane i vode Ibrahima a.s. Tako da je zabrinuta počela trčati između dva brežuljka zvana Safa i Merva, tražeći vodu. U tom trenutku provrela je iz zemlje bistra voda na mjestu gdje je bio njen sin Ismail a.s. Ismail Obradovala se time brižljiva majka, a u isto vrijeme i pobojala za svoga sina i reče u tom trenutku, zem, zem, stani, stani, ne bi li voda umanjila svoj izlazak. Tako je provralo poznato vrelo zemzem iz koga i danas izlazi obilna voda koju piju stanovnici neke i oni koji dolaze da posjete ovaj Mubarek grad. Zatim su se tu naselila arapska plemena, jer u užarenoj pustinji izvor vode je neprocjenjivo blago i predstavlja izvor života oko koga se okupljaju ljudi. Jednog dana vidi Ibrahim a.s. u snu da mu se naređuje da prinese svoga jedinca sina kao žrtvu. A pošto je Ibrahim Božji poslanik, njegov san je istina i Božja objava koju mora izvršiti Ovo je bilo veliko iskušenje Ibrahimu a.s. da se pokaže da li je spreman žrtvovati u ime Allaha Đalešanuhu ono što mu je najdraže, jedinca sina koga je dobio u podmaklim godinama svoga života. Cijeli ovaj događaj opisuje nam Kur'an Azimušan. فلما بلغ معه السعي قال أذبحك فانظر ماذا ترى I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče, O sinko moj, usnu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني oče moj, reče, postupi onako kako ti se naređuje, vidjet ćeš ako Bog da, da ću biti strpljiv. فلما أسلما وتله للجبين I nakon što njih dvojica poslušaše i kad ga on položi čelom prema zemlji, وناديناه أن يا mi ga zovnu smo o Ibrahime kad saddaqta ru'ya ti si se odazvao objavi usnu inna kadhalika najzil muhsinin mi ovako nagrađujemo one koji čine dobra djela inna hadha lahu al balaa je zaista bilo jasno iskušenje. وفديناه بذبح عظيم I iskupi smo ga velikim kurbanom. وتركنا عليه في الآخرين I spomen mu sačuva smo u naraštajima kasnijim. سلام على إبراهيم Nek je u miru Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. doista bio od naših robova vjernika. Nakon što je odrastao Ismail a.s. posjećuje ga njegov otac Ibrahim a.s. i nalazi ga kako osvi koplje nedaleko od zemzema. Obazovali su se ovom susretu i reče tada Ibrahim Ismailu a.s. Ja Ismail, o Ismaile, inna Allahe emarani bi emrin Allah mi je naredio da uradim nešto. Pa mu reče Ismail a.s. Fasna ma emaraka bihi rabbuk. Pa uradi što ti tvoj gospodar naređuje. Pa reče Ibrahim a.s. Wa tu'inuni i da mi pomogneš. Pa mu odgovor Ismail a.s. Wa u'inuke. Pomoću ti. Fa inna Allahe emarani an abnija ha huna bejta. Doista mi Allah naređuje da ovdje sagradim Bejt Kabu. I tada su počeli sa gradom Kabe. Ismail a.s. je donosio kamenje, a Ibrahim a.s. je zidao stojići na kamenu na kome su utisnuta njegova stopala. Ekam Ibrahim, samu gradnju Kabe opisuje uzvišeni Allah u Kur'anu. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, molili su. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع Gospodaru naš, primi od nas, jer ti uistinu usrećuješ i sve znaš. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك Gospodaru naš, učini nas, nas dvojicu tebi odanim, a i porod naš. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostan si. Nakon što je sagradio sveti hram Kjabu, prouči Ibrahim a.s. sljedeću dovu. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق Hvala Allahu koji mi u starosti podario Ismaila i Ishaka. Inna rabbi lasami'u du'a Gospodar moj, uistinu slišava molbe. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي Gospodaru moj, daj da ja i moji potomci obavljamo namaz. ربنا وتقبل دعاء Gospodaru naš, ti primi moju molbu. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun. I učio je ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih koji će im ajete tvoje kazivati i učiti ih knjizi. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم I učiti ih knjizi i mudrosti i očistiti ih. Ti si doista silan i mudar. Prolaziše godine i mijenjaše se poslanici koji su bili slati svojim narodima da im ukazuju na dobro i odvraćaju ih od zla. Ishak, Jusuf, Musa, Davud, Sulejman, Isa i mnogi drugi nama poznati i nepoznati. Nagovještavaše svojim narodima dolazak posljednjeg Božijeg poslanika, detaljno im ga opisujući tako da su znali njegov opis mjesto gdje i kada će biti poslan, pa čak i njegovo društvo, ashabi, bili su opisani. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم A kada Isa, sin Merjemin, reče, O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول Da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد I da vam donesem radosnu vijest o poslaniku koji će poslije mene doći. Ime mu je Ahmed. Muhammedur Rasulullah Muhammed je Allahov poslanik. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا A oni koji su sa njime žestoki su prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju. Seždu čine. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Seđdu čine želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. سيماهم في وجوههم من أثر السجود Na licima su im znaci od padanja licem na tle. Zalike مثلهم في التوراة Tako su opisani u Tevratu. ومثلهم في الإنجيل A njihov primjer u Inđilu كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع je kao biljka kad izbaci svoj izdanak, pa pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stablici. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار I ispravi se na svojoj stablici zadivljujući sijača. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Oni kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao što sinove svoje znaju. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وهم يعلمون A doista neki od njih svjesno istinu prikrivaju. Prođe punih 570 godina od Isa a.s. dok ne dođe obećani poslanik. Njegova pojava i istina sa kojom dolazi obasja svijet i ukaza na pravi put. Rođen je 571. godine u Mekki od majke Amine i oca Abdullaha. ne doživi radost da odrasti u okrilju svoga oca koji prestali neposredno neposljedno prirođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A ne osjeti dugo ni toplinu brižljive majke jer i ona prestali kada mu je bilo šest godina. Potom biva kod deda Abdul Mufaliba dvije godine, sve dok i one prestali, te na posljedku dođe u ruke svoga Amidže Ebu Taliba kao jetim, siroće. Odrastao je u Mekki kao pasir, bio je uzornog vladanja, nečuvene iskrenosti i poštenja, tako da su ga stavonirci Mekije prozvali El Amin, iskreni, časni, pošteni, siromašnima je udjeljivao, potrebnima pomagao, siročar štitio, pravedan bio, rodbinu obilazio i komšije pazio. Sve ove divne osobine krasile su lik Muhammeda sallallahu alaihi wasallam još i prije nego što je postao Boži poslanik. U svojoj 40. godini volio je da se osrami izvjesno vrijeme u pećini Hira, nedaleko od Mekke, i tamo u tišini i miru preda se i baljetu. U mjesecu Ramazanu te godine, dok se nalazi u pećini Hira, dolazi mu Melek Džibril i kaže Ikura, uči! A on odgovara La ele bi kari Ja učiti ne znam samo mu Džibril ponovo naredi Ikura, uči! a on istim riječima odgovori ما أنا بقارئ ja učiti ne znam. Zatim poče Džibril učiti prvu objavu časne riječi uzvišenog Allaha Đalešanuhu, gospodara svih svjetova. اقرأ باسم ربك الذي خلق Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. خلق الإنسان من علق Stvara čovjeka od onog što se zakvači. اقرأ وربك الأكرم Uči, tvoj gospodar je plemenit. الذي علم بالقلم koji poučava peru. علم الإنسان ما لم يعلم Poučava čovjeka onome što ne zna. Sav uzrstao od ovog narednog događaja, uzurbanim korakom vraća se svome domu, govoreći زملوني زملوني Pokrijte me, pokrijte me. Nakon što se smirio, reče svojoj brižljivoj ženi Hatidži šta mu se desilo. Onega hoću umirivati riječima. Kella, vallahi, nije tako mi Allaha. Ma yuhzika Allahu ebeda. Nećete Allah nikada osramotiti. Inneke letasilu rahim. Ti održavaš rodbinske veze. وتحمل الكل pomažeš slabe وتكسب المعدوم udjeljuješ siromašnima وتقري الضيف primaš goste وتعين على نوائب الحق i pomažeš istinu obilno. Zatim je otišla sa njime, Loreki ibn Neufelu, svome rođaku, da ga upita o onome što se desilo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Nakon što mu je opisao taj događaj, reče Vereka ibn Neufel. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى To je Namus, Džibril, tajnik koga je poslao Allah Đelešanuhu Musa'u alaihi selam. Ja lejteni fiha džeda'a. Kamo sreće da se vratim u mladost. Lejteni ekunu hajjen iz juhriđuke qavmuk. I da budem živ kada te bude proganjao tvoj narod. Pa reče Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ewa muhriđijahum? Ewa muhriđijahum? Zar će oni mene progoniti i izgnati? Na to odgovori Bereka. Naam, hoće. Lem jeti rađulun kattu bi misli ma jite bihi illa udi. Nije nikada došao čovjek sa sličnim onome sa čim si ti došao, a da mu ljudi nisu bili neprijatelji. Wa in yudrikni yawmuk ansurka nasran mu'azzara. Ja ko dočekam taj dan, pomoću ti svom svojom snagom nakon što bivaju objavljene riječi uzvišenog Allaha Đalešanuhu. Ja ejuhel muddathir O ti pokriveni Kum fa anzir Ustani i opomini Wa rabbaka fakabbir I gospodara svoga veličaj وثيابك فطهر I haljine svoje očisti. والرجز فاهجر I kumira se kloni. ولا تمنن تستكثر I ne prigovaraj držeći da je mnogo. ولربك فاصبر I radi gospodara svoga se strpi. Počinje Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam pozivati ljude u pravu Allahovu vjeru, din i islam. Nakon što bivaju objavljene kuranske riječi, وأنذر عشيرتك الأقربين I opominji svoju najbližu rodbinu. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين I budi blag prema vjernicima koji te slijede. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون A ako te ne budu poslušali, ti reci, ja ne imam ništa s tim što vi radite. وتوكل على العزيز الرحيم i osloni se na sirnoga i milostivog. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين koji te vidi kad ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš. Innahu huwa as-sami'ul 'alim Jer on doista sve čuje i sve zna. otišao je na brežuljak Safa, nedaleko od Kjabe, i nakon što je pozvao Kurejšije da se sakupe, rekao im je, لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية Ako bih vas obavijestio da će konjica izaći protiv vas iz podnožja ovog brda, da li biste mi vjerovali? قالوا نعم Ma džarrabna alejke kediba. Fakako, nikada od tebe nismo čuli laž, rekoše oni. Pa im on reče. Fa inni nadiru lekum bejne jedej adabin šedid. Doista sam ja vaš opominjač od žestoke kazne. Od tada počinju zostavljanja muslimana i njehovi progoni. Javno nisu smjeli učiti Kur'an niti izvršavati vjerske propise a onaj koji je primio islam, a nije imao svojih bližnjih u Kurejiš plemenu da ga zaštite, uzmu svoje okrilje i spriječe napade mušika na njega, bivaju izložen mnogim napadima i maltretiranjima. Tako da su neki kao što je Bilal ibn Rabba izvođeni u pustinju i tamo na užajenom pijesku izlagali nesnosim patnjama, ali i pored toga ostali su ustajni u svojoj vjeri i u najdježim iskušenjima govorili Ehadun, ehad, jedan je, jedan Allah. Samo je Allah dolišan da ga obožavamo i da mu ibadet činimo. Tu su pale i prve žrtve, šehidi u islamu. Sumeja, majka Amarova i njegov otac Jasir podlegli su po tiškim patnjama, ali ipak nisu htjeli da, da se odreknu pravi vjeri i napuste je. Patnje muslimana na koje su nailazili od strane mušljika i nevjerstvo njegovog naroda teško su pale Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, a Kur'an mu je bio utjeha. واصبر وما صبرك إلا بالله Strpljiv budi, a strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما i ne tuguj za njima i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. Dat mu je najveći nadnaravni dokaz koji je ikada dat nekome od poslanika. To je bio jasan znak da je on istinski Allahov poslanik. Dat mu je uzvišeni Kur'an, Božja riječ koja je nedostižna. Najbolji pjesnici stajali su pred njim kao mala djeca, začuđeni njegovom ljepotom nisu mogli sastaviti jedno poglavlje slično kuranskom a uz to on govori o prošlosti sadašnjosti i budućnosti kada su mušnici vidjeli da ne mogu ništa učiniti protiv Kur'ana izdali su sljedeći zakon koji i Kur'an spominje وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون Kažu oni koji ne vjeruju, ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali. Čak i oni koji nisu primili islam, a štitili su muslimane od napada nevjernika, izlagali su se opasnostima i podnošenju žrtvi. Tako su ostali muslimani i njihovi bližnji koji su ih pomagali pune tri godine izolovani u jednoj dolini pokraj Mekke. Niko sa njima nije trgovao niti se ženio. To je bila potpuna izolacija i veliko iskušenje muslimanima da li će ustrajati u pravoj vjeri. Nakon toga gubi Muhammed sallallahu alaihi wasallam dva velika oslonca svoju časnu ženu Hatidžu radijallahu anha koja mu je pomagala i tješila ga u najtežim trenucima i svoga Amidžu Ebu Taliba koji mu je bio zaštita od napada nevjernika godina u kojoj su umrli Hatidža i Ebu Talib nazvana je godinom žalosti nakon toga povećavaju mušlici napade na muslimane te tako pod pritiskom i zlostavljanjima napuštaju voljeni grad Mekku i selije se u daleku Abesiniju. Broj muslimana koji su učestvovali u toj prvoj hijđri bio je 12 ljudi i četiri žene. Abesinski vladar im je izražio dobrodošlicu i dozvolio im da nesmetano borave među njegovim narodom. Desilo se da su muslimani u Abesiniji čuli da su prvaci u Mekki počeli lijepo postupati sa muslimanima pa se vraćaju u Mekku, ali ta vijest nije bila tačna već nasuprot, povećava se zlostavljanje nad muslimanima, samo zato što su vjerovali jednog i jedinog Allaha dželle Đalešanuhu. Potom po drugi put seli su Abesiniju i njihov broj dostiži 83 čovjeka i 19 žena. Dao je Allah dželle Đalešanuhu da primi Islam Neđašija, Abesinski kralj, i pomogne muslimane u zemlji preko mora, daleko od njehove mekke U tim teškim trenucima, Počastio je i odlikovao uzvišeni Allah Đalešanuhu svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam što ga je prenio iz Mekke u Mesjidul Aksa u Kudusu. Kaže o tome Allah Đalešanuhu. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام aqsa Slavljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama svetog u hram daleki. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka naša znamenja pokazali, on doista sve čuje i sve vidi. A zatim ga uzdigao u više sfere, razgovarao s njime, pokazao mu džennet i džehennem i poslanike prije njega. Tu je Allah Đelešanuhu propisao kao obligatnu dužnost i jedan od temelja Islama, klanjanje pet namaza. I pored toga što su Muhammedu sallallahu alaihi wasallam date mnoge muđize, nadprirodna dijela, mušici u Mekki nisu htjeli da vjeruju i dalje su nastavljali sa progonima muslimana. Jedan od najpoznatijih događaja vezani za nadnaravna dijela jeste i rascipljenje mjeseca. اقتربت الساعة وانشق القمر Bliži se čas i mjesec se raspolutio. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر A oni uvijek kada vide neki znak okreću glave i govore čarolija ne, neprestana. وكذبوا واتبعوا أهواءهم niječu i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر A već su im došle vijesti koje treba da ih odvrate, mudrost savršena. حكمة بالغة فما تغني النذر ali opomene ne koriste. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر na dan kada ih glasnik pozove na nešto užasno, oborenih pogleda izlaze iz grobova kao da su skakavci rasuti. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر I netremice gledajući u glasnika, žureći, nevjernici govore, ovo je težak dan. kada se dogodilo ovo čudo, pomisliše sumničavi da su očarani. A kada su naišli putnici i obavijestili ih o tome kako su i oni vidjeli, prekinuta je svaka sumnja. Najveća muđiza Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem jeste sam Kur'an, a o tome se kaže أم يقولون افتراه أأوني قوري on ga izmišlja. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Reci, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena i koga god hoćete od onih u koje mimo Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako istinu govorite. i kaže أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون Zar oni da govore, izmišlja ga? Ne, nego oni neće da vjeruju. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore. ali oni nisu bili u stanju da to učine, iako su bili na najvećem stepenu poznavanja jezika. Jer Kur'an je Božiji govor i nedostižan i on ukazuje na istinitost prave vjere kako onima koji su živjeli u to vrijeme, tako i onima koji dolaze poslije njih. mi i dan danas vidimo i nalazimo u njemu božanski izvor uputu za sreću i zadovoljstvo na ovome i budućem svijetu. Sve nedaće i poteškoće na koje je nailazio, pored njihove težine, nisu spriječile Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da poziva u vjeru iskrenosti, čistoće, poštenja i svega naprednog. Dane kada dolaze ljudi iz mnogobrojnih plemena da obave obrede hađa, koristio je da im dostavi poruku gospodara svjetova i da ih uvede u vjeru u koju su pozivali i poslanici prije njega. Vjerovati i obožavati samo jednog istinskog Boga, Allaha Đelešanuhu. Desilo se da su stanovnici Medine čuli od svojih komšija jevreja da je došlo vrijeme kada treba da se pojavi posljednji Božji poslanik koji je opisan u drevnim knjigama. Zato su oni došli i nastanili se u ovim krajevima očekujući njegovu pojavu. U to vrijeme jedna grupa Medinelija dolazi u Mekku da obavi obrede hađa i susreće se sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam koji ih poziva u islam. Zadovoljni ljepotom islama strahno ga prihvataju i obećavaju mu da će ga štititi i širiti među stanovnicama Medine i da će doći sa svojim narodom sljedeće godine. Tako se i ostvarilo. Došli su sa 73 čovjeka i dvije žene i na mjestu zvanom Akaba dali zavjet da će štititi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i boriti se protiv onoga ko njega napada. Izabrali su među sobom 12 svojih predstavnika koji su bili njihovi prvaci. Nakon toga sele se muslimani iz Mekke u Medinu potajno u manjim grupicama gdje ih dočekuju njihova braća po vjeri i sa njima dijeli sve što imaju. Odlazi u mjesto gdje mogu slobodno obožavati Allaha Đalešanuhu i ispoljavati njegov islam. Tako su se selili dok među sredbenicima nije ostao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam očekujući Allahovu Đalešanuhu naredbu da mu dozvoli hijđru. Tek kada se sastavio mušici u svojoj vječnici da se dogovori šta će učiniti sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, dolazi mu naredba da se preseli u blagoslovljeni grad Medinu. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك I kada su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali. Sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom radijallahu anhu napuštaju svoj voljeni grad Meku, dok nevjernici kreću u potragu za njima, sklanjaju se u jednu pećinu gdje pau plete mrežu, a golubica snosi jaje, i tako prolazi potjera pored njih ne pomišljajući da su oni nedaleko od njih. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah, onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kada je s njim bio samo njegov drug, kad su njih dvojica bila u pećini. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا I kada je on rekao drugu svome, ne brini se, Allah je s nama. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود الذين كفروا السفلى pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم A Allahova riječ, ona je gornja, Allah je silan i mudar. To lahko napustiti svoj rodni grad, ostaviti i metak i ugodnosti i otići u nepoznato mjesto gdje ne imaju ništa. Ali sve ove žrtve i napore podnosili su hrabro na Božijem putu. Nisu težili ovo svjetskim dobrima, već su nastojali zadobiti Allahovo zadovoljstvo i vječna uživanja i ljepote u džennetu žrtovali su sve što su imali, čak i ono najiskupocijenije svoje živote na putu istine, pravde i sreće. Napustili su dragu im svima Meku da bi nakon osam godina došli sa oko 12.000 pobjedonosnih vjernika i ušli u sveti grad bez borbe, donoseći njenim stanovnicima uputu i opraštajući im sve one progone koje su od njih podnijeli. Takav je islam vjera pravde i opraštanja, vjera koja donosi sreću ljudima, vjera koja zbližava ljude i čini ih braćom. Mekka postaje centar gdje se sastaju muslimani. Ostvarila se dova Ibrahima, alaihissalam, فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Učini da srca nekih ljudi žude za njima i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Milioni muslimana svake godine dolaze u Meku, odazivajući se pozivu Ibrahima a.s. a naredbi Allaha jalla šanuhu. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق I oglasi ljudima hađ. Dolazi će ti pješke i na kamilama iznurenim. Dolazi će iz mjesta dalekih. Izvršavaju hađske propise svi u jednoj odjeći, okrećući se prema jednom mjestu i učeći Allahove riječi. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Mekki. Blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. فيه آيات بينات مقام إبراهيم U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. ومن دخله كان آمنا I onaj ko uđe u nj, bit će bezbjedan. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Podočastiti hram dužan je Allaha radi svaki onaj koji je u mogućnosti. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين A onaj koji neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Teže jednom cilju izgovarajući riječi Dalbije. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك odazivam ti se moj Allahu, odazivam. Odazivam ti se, ti supanika ne imaš, odazivam se. Sva hvala, blagodat i vlast tebi pripadaju, ti suparnika ne imaš. Divan li je to prizor i divna li je vjera koja ih sjedinjuje i ne pravi među njima nacionalne niti klasne razlike. Ne ima među ljudima razlike osim po bogobojaznosti čuje se tiho glas slavljenja stvoritelja kosmosa i sve ukazuje na njegovu savršenost i mudrost. Poslušajmo ezan koji se danas razliježe Mekom. Ezan se uči u glavnoj džamiji na svijetu i na mjestu gdje je jedan obavljeni namaz vredniji od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu. Prizor kjave ništa ne može dočarati. Tu se duše napajaju i kao da se otvore neke druge tajne oči. Nadamo se da će nas, bar nakratko, prenijeti ovaj Mubarak Ezan u blagoslovljenu dolinu Mekke i da ćemo osjetiti dio ljepote prisustva kod Kjabe. Allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد nakon što su čuli muslimani u Medini da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem krenuo na put hijre iz Mekke sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom radijallahu anhu izlazili su svaki dan očekujući njihov dolazak. U mjestu Kuba, nedaleko od Medine, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sa tamošnjim muslimanima postavlja temelje prve džamije u islamu stanovnici Medine ih veoma srdačno dočekuju izražavajući im dobrodošlicu. Kaže se da su u to vrijeme izrečeni sljedeći stihovi. Ola al-balu alajna min što ti da grad medinski osjetliš kod iluna, amberom ti tvali puti, zbore ti srca puna. Došao si da ljubav bratska iz zlobe nas izvedeš, Ruke ti se pozlatile, Ahmeda Hitali su prema najizražijim gostima, izražavajući svoju neizmjernu sreću i radost, što će boraviti Muhammed sallallahu alaihi wa sellem, Božiji poslanik među njima. Svi su htjeli da ugoste Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sellem, vodeći njegovu devu, iskrećuši je svojim kućama. Ali ona je dalje nastavila ići sve dok nije na jednom osamljenom mjestu legla i tu se počela graditi džamija Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam koja se i danas nalazi na istom mjestu. Ashabi su požrtvovano radili na gradnji džamije, a još im je više davalo podstreka učešće Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u gradnji. Tako je džamija postala centrom u kome su se okupljali ashabi drugovi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pet puta dnevno međusobno se pomažući savjetujući i zbližavajući tako je iz dana u dan jačala zajednica muslimana i njihov broj se sve više povećavao Veliko požrtvovanje i napore podnijeli su muslimani u gradnji prve islamske zajednice. Uložili su svoju snagu, vrijeme, živote i imetke na ovome časnom putu. Druge godine po Hidžri dobivaju vijest da se karavana plemena Kurejiš vraća iz Šama natovarena raznom robom. To je bila prilika da se povrati dio imetka oduzetog od muhađira, onih koji su napustili svoje domove bili potlačeni i protrijerivani. Kada je vođa karavane saznao da su muslimani iz Medine krenuli prema njima, želeći ih napasti, usmjerio se u pravcu mora, daleko od puta prema Mekki, a u isto vrijeme poslao je glasnika u Mekku da pozove nevjernike da odbrane karavanu. Tada se iskupilo oko hiljadu ljudi sa potpunom ratnom opremom za borbu protiv Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i muslimana. Željeli su time da zatru trag islamu i muslimanima. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vidjevši u kakvoj su se situaciji našli on i muslimani, savjetuje svoje ashabe u vezi suprostavljanja nevjerničkoj vojsci. Tada oni iskazuju svoju veliku ljubav prema islamu i Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i spremnost da žrtvuju čak i svoje živote u njihovoj odbrani, makar i njihov broj bio tri puta manji od broja neprijatelja. Tu Allah Đelešanuhu pomaže muslimane i njihovu vojsku, šaljući im meleke i pokazuje da Islam pobjeđuje makar broj onih koji su uz njega bio maliji. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni. فاتقوا الله لعلكم تشكرون Zato se bojte Allaha da biste bili zahvalni. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين Kada si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš u pomoć pošalje tri hiljade meleka? U ovoj velikoj i značajnoj bitci ubijeno je 70 mušnika, a isto toliko zarobljeno. To je bilo njima veliko poniženje i poraz, koji su ih zavili u crno te učinili da danima oplakuju svoje poginule. A što se tiče muslimana, pali su kao šehidi njih 14, ne žaljeći dati svoje živote za opštu dobrobit muslimana i za vječni život. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون I ne recite za one koji su poginuli na Allahovu putu, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne znate. Vrijeme je prolazilo dan za danom, a to ne oblaži nevjernicima tugu za njihovim najbližim koji poginuši na bedru. Ne mogaše zaboraviti rane, niti bolove koji ih zadjeciše u tom za njih teškom danu. Tako odlučiše da vrednost karavane utroši opremu vojske kako bi potpuno uništili muslimane na čelu sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Njih preko 3000 sa najboljom tadašnjom vojnom opremom dođeše u podnožje planine Uhuda, nedaleko od Medini. Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa svojima sahabima izlazi prema njima, te kada su bili blizu neprijatelja, oko 300 licemira odvaja se od muslimana i vraća u Medinu. To je bila podla zavjera da se od strane munafika oslabi vojnički duh od muslimana, ali to i ne pokoleba, već junački i smjelo krenuše prema neprijatelju njih svega oko 700. U tim časovima im Muhammed sallallahu alaihi ve sellem izdaje neupodna saopštenja i naredbe vezane za borbu koja im prestoji. Između ostalog, postavio je 50 strelata na jednom brežuljku nedaleko od Uhuda da bi čuvali muslimane od neprijateljskog napada sa leđa. I rekao im je da se ni pošto ne pomjeraju sa toga mjesta čak ni nakon završetka borbe. Sastaše se dvije vojske i počeje žestoka borba. Jak duh i moralna snaga muslimanske vojske učiniše sa Allahovom pomoći da neprijatelj poklekne i dadne se u bijeg, ostavljajući za sobom naoružanje. To je unijelo radost u srca strelaca na obližnjem brežuljku koji su to jasno vidjeli i promatrali. Tako da zaboraviše naredbu svoga vođe Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, i napustiše svoja mjesta. To iskoristi vođa neprijateljske konjice, pa dođe muslimanima sa leđa i napade ih odande, odakle se nisu nadali. Muslimani koji su već bili poodmakli goneći neprijatelja, kada ovo vidješe, počeše se vraćati da pomognu svoju braću koja su ostala u pozadini. Time dobiše podstrek i neprijatelji koji su domalo prije bili gonjeni pa krenuše u napad. Tako se prvobitna pobjeda muslimana pretvori u poraz, a uzrok je to što se nisu poslušale riječi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da strelci ostanu na brdu čak i poslije završetka bitke. Palo je 70 šahida, među njima Hamza ibn Abdel Muttalib, Amidža Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, jedan od najhrabrih i najiskusnijih ratnika Zatim Mus'ab ibn Umir radijallahu anhu koji je pozivao stanovnike Medine u islam još prije hijri i bio i zaslanik Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam u Medini. Tako da ne ostane jedna kuća, a da u njoj nije, neko nije primio islam. U tim veoma teškim trenucima za muslimane iskazala se velika njihova požrtovanost u borbi na Božijem putu i odbrani Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sallam a njegovo ubistvo je bio u glavnici neprijateljske vojske. Ovdje vidimo šta znači kakve posljedice nosi nepokornost zabranama i naredbama Božih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pobjeda se pretvara u poraz i pada 70 šehida, ali ovo je bila velika pouka onima koji dolaze posljednji, da se moraju vladati po onome što im je odredio i propisao Allah dželle šanuhu a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vjerno dostavio. Trenutak poraza spomenuo je Allah Đalešanuhu u Kur'anu riječima. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه Allah je ispunio svoje obećanje kada ste neprijatelje voljom njegovom nemilice ubijali. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون Ali kada ste klonuli duhom i o svome položaju se počeli raspravljati, kada niste poslušali nakon što vam je pokazao ono što vam je drago, منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم Onda je on, da bi vas iskušao, učinio da izmaknete ispred njih i on vam je već oprostio. والله ذو فضل على المؤمنين Allah je neizmjerno dobar prema vjernicima. Pored velikih gubitaka koje su podnijeli muslimani, neprijatelj nije ostvario svoj cilj. Jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi nisu uništeni, a Islam je i dalje nastavio da se širi. Tako da se sastaju u pete godine po hijri združena neprijateljska plemena da konačno unište islam i muslimane. Kada su muslimani čuli za pokret neprijateljske vojske koja broji oko 10.000 ratnika koji idu ka Medini, počinju kopati duboki rov kojim onemogućavaju ulazak neprijatelja u Medinu. A to je bio jedini mogući ulaz u nju, jer je sa dvije strane okružuju dvije velike doline koje vojska ne može prijeći zato što je kamenje u njima veoma oštro a isto tako brda koja okružuju Medinu onemogućavala su neprijatelja da prodrije u nju tako im nije bilo moguće ući u Medinu osim putem na kome je iskopan rov koga ni konjanik ne može preskočiti Zato su se ulogorili pred Medinom, čekajući pogodnu priliku za napad. Muslimanima je prijetila velika opasnost i od unutrašnjih neprijatelja, jevreja, koji su pronevjerili ugovor o uzajamnom pomaganju i odbrani Medine. Ovo se desilo u veoma hladnim danima i u nestašici hrane, tako da su ashabi stavljali po jedan kamen za pojas od velike gladi, a Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je stavio dva. Nije lako bilo kopati u tim teškim uslovima, a uz to bojati se od napada na prijatelja. Broj muslimana u odbrani Medine bio je oko 3000, ali Allahova Đelšanuhu pomoć nije izostala, šalje na nevjerničku vojsku jak vetar kojim diže i obara šatore, a isto tako zadršava ih zemljotres tako da prestrašeni bježe glavom bez obzira, ostavljajući muslimanima vojnu opremu i plijen. O tome kaže Allah Đelešanuhu u Kur'anu Azimušanu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama, kada su do vas došle vojske, pa smo mi vjetar protiv njih poslali i vojske koje vi niste vidjeli. وكان الله بما تعملون بصيرا A Allah dobro vidi što radite. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Kada su vam došle i od ozgo i od ozdo, i kada su oči vaše bile uprte jedino u neprijatelja, duša došla do grkljana i kada ste o Allahu svašta pomišljali. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne može biti više uznemireni. Jevreji koji su iznevjerili ugovor bili su protjerani iz Medine, tako da u nju, a i u Meku, od tada pa do danas, ne može ući niko osim muslimana. Svi ovi svirli primjeri požrtovanja sahaba i njihovog odricanja ukazuju nam na njihovu žarku ljubav prema islamu i njegovom širenju, tako da zavlada svijetom istina i pravda. Islam je uskoro naišao na prihvatanje ljudi tako da su u skupinama primali islam. Medina je postala centar njegovog širinja. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je objašnjavao vijenicima propise vjeri koji su se oni potpuno pridržavali. To je bio uzrok da se islam proširio od istoka do zapada za nepunih 25 godina. Pred krajem ovo svjetskog života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam uzvišeni Allah Đalešanuhu objavljuje sljedeće riječi. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون I bojte se dana kad ćete se svi Allahu vratiti. Zatim će svakome ono što je zasluži isplatiti i nikome nepravda neće biti učinjena. Isto tako objavljuje poglavlje koje nagovještava rastanak Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa ovim svijetom. إذا جاء نصر الله والفتح Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا i vidiš ljude kako ulaze u Allahovu vjeru u skupinama, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga za oprost, on je uvijek pokajanje primao. Desete godine po hijđri preselio je posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na ahiret nakon što je u potpunosti dostavio Allahovu poruku ljudima savjetujući svoj ummet sljedbenike čak i u posljednjim trenucima svoga života nije ostavio ni jedno dobro a da im ne ukaže na njega a niti jedno zlo a da ih ne upozori i zabrani ga Time je završena njegova poslanička misija na ovom svijetu i upotpunjena vjera, dini islam, koju su propovjedali poslanici i prije njega. Ispravljeno je u islamu ono što je u drugim vjerama iskrivljeno kroz stoljeća, tako da islam ostaje čist, sačuvan i nepromijenjen do sudnjeg dana. Inna نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Mi smo doista objavili opomenu i mi ćemo zaista da je čuvamo. Na mjestu gdje je preselio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, tu je i ukopan. U sobi svoje žene Aisha radijallahu anha, koja se nalaza pored njegove džamije. Uz njega su ukupana i dvojica prvih halifa, Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma. Čak i danas, kada se posjećuje velika žamija Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam, dolazi se do prostorija u kojoj su oni ukopani i naziva im se islamski pozdrav, salam. Značajno je što napomenuti da se nedaleko od žamije nalazi i medijinsko groblje Bekija gdje je ukopano na stozine mubarek tijela ashaba Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam tu je tijelo Osman ibn Affana Treći halife zatim hćeri Muhammeda sallallahu alaihi wasallam njegov unuk Hasan Amidža, Abbas i drugi članovi njegove časne porodice tu se muslimani ukopavaju od vremena Muhammeda sallallahu alaihi wasallam do danas dakle više od 14 vijekova jer Medina nema drugog groblja osim ovog. Danas ljudi dolaze posjetiti džamiju Božijih poslanika. Ono me ko klanja jedan namaz, vrijednije je od hiljadu namaza na drugom mjestu. Posjećuju se šehidi koji su pali na Uhudu njih sedamdeset. Isto tako, mnogima se žele ispuni da na licu mjesta prisvuju čas u istoriji koji je svima poukam. Mnogi hadisi izreke Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ukazuju na važnost Medine i njene vrijednosti. Pa da poslušamo neke od njih. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Prenosi Aisha radijallahu anha da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد Uzvišeni Allahu, učini nam Medinu dragom, kao što si Meku učinio da nam je draga i još više. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je rekao, rekao je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam, اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة uzvišeni Allahu, podari Medini dvostruko veće blagodati nego što si podario Mekki. عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda radijallahu anhu da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة Doista je Ibrahim alaihi salam proglasio Meku svetom, a ja sam svetom proglasio Medinu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيص أبو هريرة رضي الله عنه ديركو ركو أبوجي بصلانيك صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه Doista Ibrahim a.s. tvoj rob i prijatelj i poslanik i on te je molio za Mekku, a ja te molim za Medinu sa sličnim onim sa čim te je molio za Mekku i još toliko. An Ebi Hureyrata radijallahu anhu, ennehu kal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rekao Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال Na ulazima u Medinu su meleki koji je čuvaju, u nju ne ulazi epidemija niti deđal. An أنس radijallahu anhu kal, kal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je rekao, rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة Deđal će doći i prodrijeti u sva mjesta osim Mekke i Medine. ليس من نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها Svakom ulazu su meleki u safovima koji ih čuvaju. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Prenosi se od Ebu Bekra radijallahu anhu da je rekao Rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان Ne ulazi u Medinu strah od Dejjala, tada će ona imati sedam ulaza, a na svakom od njih dva meleka. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي سعود ابن عمر رضي الله عنه ركو ركو يبوجي بصبانيك صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها Ko bude u mogućnosti da umre u Medini, neka umre u njoj. To jest, neka stanuje u njoj sve do smrti, jer ja ću biti zagovornik šefaačija onome ko u njoj umre. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال Prenosi se od Omera radijallahu anhu da je rekao اللهم ارزقني قتالا في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك Uzvišeni Allahu, podari mi da se borim na tvome putu i daj mi da umrem u gradu tvoga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. وفي حديث أخرجه مسلم A u drugom hadisu koga prenosi muslim, لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء niko ne poželi zlo stanovnicima Medine, a da mu Allah neće učiniti da se istopi u vatri kao što se topi olovo ili kao što se topi so u vodi. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة بن ibn رضي الله عنه da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Allahumma man zalama ahla al ظلم wa akhafahum fa akhif Uzvišeni Allahu, ko učini nepravdu stanovnicima Medine, zulum i uplaši ih, uplaši ti njega. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Na njemu je Allahovo prokletstvo, meleka i svih ljudi. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا Allah od njega ne prima ni parzove, ni na file, ono što dobrovoljno uradi. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da se Božim poslaniku sallallahu alaihi wasallam ukazalo brdo Uhud te je rekao Hada džebelun juhibbuna wa nuhibbuh Ovo brdo nas voli, a i mi njega volimo. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها Uzvišeni Allahu, Ibrahim je učinio Meku svetom, a ja činim svetom ono što je između dva krša, to jest Medinu. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم prenosi se od Ebu Sejid al-Hudrije radijallahu anhu da je rekao rekao je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ne ide se na put osim u tri mesđida ovaj moj, to jest u Medini, Mesjidul Haram u Mekki i Mesjidul Aksa u Kudusu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Salatun fi masjidi hada أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد Namaz u ovom mom mesčidu je vredniji od hiljadu namaza u drugim džamijama. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhuma da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي Mjesto između moje kuće i mimbera jeste jedna od dženevskih bašća, a moj mimber je na haudžu, to jest izvoru koji će biti na budućem svijetu. Da sada poslušamo ezan iz Medine, iz tog čistog i blagoslovljenog grada, ezan koji napaja duše i poziva na spas i jedinstvo. Iz džamije Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam koja danas može da primi oko 455.000 klanjača. Allah!